Pirmoji karalių knyga, 14 skyrius. Tuo metu Jeroboamo sūnus Abija susirgo. Jeroboamas tarė savo žmonai, persirenk, kad net pažintų, jog esi Jeroboamo žmona ir eik į Šiloją. Ten gyvena pranašas Ahija, kuris pasakė, kad aš tapsiu šitos tautos karaliumi. Pasiimk dešimt duonos kepalų, piragaičių bei medaus asotį ir eik pas jį. Jis pasakys, kas atsitiks vaikui. Jerobamo žmona taip ir padarė. Ji nuėjo į Šiloją pas Ahiją. Ahija nebematė dėl senatvės. Bet viešpats pasakė Ahijai, ateina Jeroboamo žmona sužinoti iš tavęs apie savo sūnų, kuris serga. Aš pasakysiu, ką jai sakyti, nes atėjusi įdėsis kita moterimi. Kai Ahija išgirdo einančio žingsnius, jis tarė, įeik Jeroboamo žmona. Kodėl dediesi esanti kita? Turiu to blogų žinių, Pasakyk Jerobamui, kad viešpats, Izraelio dievas, sako, aš tave išaukštinau ir paskyriau kunigaikščių savo tautai, Izraeliui. Atėmęs karalystę iš Dovido namų, ją daviau tau. Bet tu nebuvai kaip mano tarnas Dovidas, kuris laikėsi mano įsakymų ir sekė mane visa savo širdimi, darydamas tai, kas buvo teisinga mano akise. Tu elgeisi blogiau už visus, pirma tavęs buvusius, pasidirbdinai kitų dievų ir lietų atvaizdų, sukėli mano pyktį ir atsukai man nugarą. Todėl aš bausiu Jeroboamo namus ir išnaikinsiu visus Jeroboamo vyrus, laisvus ir pavergtuosius, Išvalysiu Jerobamo namus, kaip žmogus išvalo mėšlą, kol ne vieno nebeliks. Kas iš Jerobamo mirs mieste, tą suės šunis, kas mirs lauke, tą les, padangių paukščiai, nes taip pasakė viešpats. O tu eik namo. Tau įžengus į miestą, vaikas mirs. Visas Izraelis jį apraudos ir palaidos Jis vienintelis iš Jeroboamo bus palaidotas kape, nes tik jis patiko viešpačiai Izraelio dievui iš Jeroboamo namų. Viešpats pakels Izraeliui karalių, kuris sunaikins Jeroboamo namus. Tai prasideda netgi dabar. Viešpats ištiks Izraelį, kad jis siubuos kaip nendrė vandenyje, išraus Izraelį iš šitos geros žemės, kurią jis davė jų tevams, ir išsklaidys juos anapus upės, dėl to, kad jie pasidarė alku, sukeldami viešpatės pyktį. Jis apleis Izraelį dėl Jerobamo nuodėmių, nes jis pats nusidėjo ir įvedė Izraelį į nuodėmę. Jerobamo žmona sugrįžo į Tircą jai įžengus į namus berniukas mirė. Jis buvo palaidotas ir visas Izraelis apraudojo jį, kaip paskelbė viešpats per savo tarną pranašą Ahiją. Visi kiti Jeroboamo darbai, kaip jis kariavo ir karaliavo, yra surašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. Jerobamas valdė Izraelį 22 metus. Jam mirus, jo vietą užėmė jo sūnus Nadabas. Saliamono sūnus Rehabeamas karaliavo Jude. Pradėdamas valdyti kraštą, jis buvo 41 metų amžiaus. 17 metų jis karaliavo Jeruzalėje mieste, kurį viešpats išsirinko iš visų Izraelio giminių. Jo motina buvo Amonite Naama. Judo žmonės darė piktą viešpaties akise, sukeldami jo pavydą savo nuodėmėmis, kurios buvo sunkesnės negu jų tėvų. Jie įrengė savo aukštumas, pasistatė atvaizdus, pasidarė alkus ant kiekvienos aukštos kalvos ir po kiekvienu žaliuojančiu medžiu. Krašte buvo ir iškrypelių. Jie darė visus bjaurius darbus tautų, kurias viešpats išnaikino prieš Izraelį užimant kraštą. Penktaisiais karalius Rehabeamo valdymo metais Egipto karalius Šišakas atėjęs užpuolė Jeruzalę paėmė viešpatės namų bei karaliaus namų turtus ir viską išvežė. Jis paėmė ir visus Saliamono padirbdintus auksinius skidus. Karalius Rehabeamas padirbdino jų vietoje varinių skydų ir juos patikėjo karaliaus namų sargybos viršininkams. Sargybiniai juos neždavo karaliui einant į viešpaties namus Po to juos padėdavo atgal į sargybinių patalpą. Visi kiti Rehabeamo darbai surašyti Judo karalių metraščių knygoje. Karas tarp Rehabeamo ir Jerobamo tęsiasi per visas jų dienas. Rehabeamas užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas prie savo tėvų Dovido mieste. Jo motina buvo Amonite Naama. Jo sūnus Abijamas karaliavo vietoj jo.